Stanari razgovaraju i govore o tome ko su danas stanari, kako stanujemo i šta znači stanovati danas. Stanar. Zajedno promišljamo i artikulišemo stambene politike. Radite li i kako živite? U kakvom su stanju vaše kuće i stanovi? Da li ste zadovoljni? I ko vas to pita? 30. marta ove godine imali smo prilike da razgovaramo sa Sašom Kostićem i Đokicem Jovanovićem, inicijatorima i članima udruženog pokreta Slobodnih stanara u Nišu. Razgovor je bio deo serije javnih diskusija koju organizuje Grupa za konceptualnu politiku i Centar za nove medije Kuda.org, a posvećeni su organizacijama i udruženjima građana koji se bave stanovanjem kroz političko delovanje, udruživanje i aktivizam. Na ovoj tribini protagonisti pokreta su pričali o razlozima njihovog organizovanja, o načinima njihovog delovanja, o organizacijalnoj strukturi i o rezultatima pokreta. Čućemo kako su neizdrživo velike cene komunalnih usluga, naročito grejanja, dovele do pobune oštećenih građana, pobune koja traje već dve godine. Pre svega, nas trojica smo se sastali kao prvi komšije Đokica, Dragan Perić i ja. Ikrom slučaja se ispostavilo da smo Dragan i ja ujedno i predsednici Skupština stanara u svojim zgradama bili u to vreme. I u okviru razgovora smo došli na ideju da animiramo 25 predsednika zato što nas toliko zgrada trenutno okruživalo u našem naselju i dali smo sebi zadatak da ih za 2 do 3 dana okupimo, odnosno e, animiramo tako što ćemo ići od jednog do drugog, upoznati se inicijativom i e, informisati o okupljanju. I tako smo i napravili, ali smo ujedno iskoristili priliku i poznanstva sa pojedinim e, novinarima iz Niša i e, pojedinim medijima, pa smo informaciju i objavili ovaj, preko raznih medija što je do, dovelo do toga da na naše stvarno prvo okupljenje gde smo mi e, nekih 30 ljudi uveli u našu prostoriju doživjeli da nas 10 puta više toliko čeka napolje sa identičnim onim što kažu razlozima zbog kojih smo se i mi okupili jer smo svi bili u, u tom trenutku ovaj, pogođeni istom elementarnom katastrofom velikih, visokih i e, neizdrživo visokih računa za komunalne usluge i ideja je u stvari pala od samih naših stanara koji su se nama obraćali kao predsednicima šta ćemo činiti, šta ćemo raditi, mi ovo više ne možemo da plaćamo. Jednostavno, ljudi koji su u Nišu doživljavali u to vreme penzije od 14.000 dobijali su račune od 9.000 samo za grejanje, pa kad se onda nadodaju troškovi oko lekova, pa ostali eh, računi u, u, u stanu, jednostavno ispada da su ljudi došli do statusa gladovanja. I to je ona inicijalna, inicijalna kapisla koja je pokrenula celu priču. Eh, pre svega svi smo se stavili u istu poziciju – jednostavno prepoznali situaciju da ćemo svi mi sutra biti u istim, da kažem, e, ovaj problemima, iako možda mnogi od nas tada nisu bili. I na kraju ta inicijativa je ono što kažu i dokazala da ćemo na kraju svi biti u istom košu i svi imati istu muku, da jednostavno više nećemo moći da plaćamo račune. Tako smo se okupili. E onda je ovaj, peticija koja je to veče potpisana od strane 104 predsednika Skupština stanara koji su igrom slučaja kod sebe imali i pečate plasirana preko medija u javnosti u narednih nekoliko nedelja podržana od strane jedno 430 skupština stanara i kada se izvede jedna prosta matematika, tu je otprilike bilo ovaj, iza tih potpisa negde oko 40.000 građana koji su pogođeni istim tim problemom i jednostavno je to bila ona, da kažem, informacija koju vlast nije očekivala, informacija koju vlast nije želela i jednostavno je htela da zataška. Gradska vlast u Nišu kao i inače u Srbiji. Ajde to što je bahata, to je već opšte mesto, nego a, nije navikla da joj se bilo ko suprotstavi. Ono što se suprotstavljalo vlastima, to je bilo kao inače kao i sada, suprotstavljanje tek napola, tek toliko da se ne ugroze neke pozicije onih koji se suprotstavljaju. Dakle, u tim suprotstavljanjima je bilo dosta kalkulisanja i merenja opasnosti i posljedice. Ovo je odjednom grunulo, a, kako da vam kažem, bezuslovno u Nišu. Mi nismo pristavili od samoga početka ni na kakve kompromise, ni na kakve razgovore u tom smislu da se nađemo na pola puta pa da se razumemo. I mislim da je, taj, da je to ono što naše odruženje od tada pa do sada održava, to je taj jedan, ako hoćete, dosta rigidan, tvrd, pa i brutalan stav odruženja prema lokalnim vlastima. Mi se čak ne libimo na svakom koraku i da ih omalovažavamo. Da pokazujemo da su nekompetentni, na više načina to radimo od nečega što je neki naš lokalni performans kada idemo na ulicu pa završavamo naš skup ispred gradske kuće tako što jednog dana zakačimo bukvar na njihova vrata sa porukom da nauče da čitaju, pa im drugoga dana zakačimo pravopis da nauče kako se čita, pa im trećega dana zakačimo ustav sa zahtevom da pročitaju ustav, Dakle, i takvim se sredstvima obilato služimo. Pokušavali smo da, da, im, da im praktično objasnimo neke, a, neke osnove toga šta civilitet jeste, šta građanstvo jeste. Da im objasnimo šta politika jeste. I pre svega smo objašnjavali u našem udruženju, gdje smo mi zauzeli ovakav stav – mi se nećemo baviti partijskom politikom i partijska nas, pa politika ne interesuje, ne interesuje nas par, politika nijedne partije, ali se i tekako hoćemo baviti politikom. Jer je vlast krenula upravo na taj način da dezavuiše udruženje, eto oni se bave politikom. Ovo što je profesor malo pre e, spomenuo kao podsmeh, e, ja bih samo da dopunim da on dolazi na kraju kao jedna od mera, a do samih tih e, podsmeha i, i, i, i ovaj, e, narugivanja na njihovu adresu mi smo puno toga odradili tako što smo recimo okupili veliki broj stručnjaka raznih obrazovnih profila oko nas. Upoznali se sa mnogim zakonima, prostudirali sve zakone koji su interesantni za naše teme – ušli u sve odluke Skupština grada, ušli u analizu ovaj, o, rada gradskog veća, u sve odluke gradskog veća, uporedili ih sa aktuelnim zakonima i ustanovili da su mnoga, mnoga, mnoge odluke a, e, nezakonito donešene. I na taj način smo jednostavno izašli sa stavom u javnost da opštu komunalnu politiku, javno-komunalnu politiku poznajemo bolje od njih. E onda smo krenuli sa onim redosledom bukvara, pravopisa i ustava da im dokažemo da krše ustav, da im pokažemo na kojim e, i u kojim stavovima krše zakone. Pa je jedan od, e, da kažem, naših performansa bio i podnošenje krivičnih prijeva protiv 17 rukovodioca grada, gde je svaki, svaki član na osnovu kog se pozivamo dokazan određenim krivičnim radnjama i povezan sa određenim članovima krivičnog zakona. Naravno, to su radili pravnici. To nismo na pamet uradili i e, bukvalno smo potkrepili svaku od tih krivičnih prijava i bukvalno su one više od godinu dana bile e, jednostavno e, sklonjene u fioke i nisu uopšte razmatrane sve do onog momenta dok nisu naišli ovi izbori i dok nisu naišli novi konkursi na javnim, u, javnim, u javnom sektoru, gde su ti isti političari koji su gonjeni sa tim krivičnim prijavama jednostavno bili potencijalni kandidati na novim konkursima. Pa su onda naišli na naše osporavanje njihovih ovaj, pojavljivanja na tim konkursima, pozivanje na te krivične prijeve i sada se događa jedan absurd da o, više javno tužilaštvo i osnovno javno tužilaštvo jednostavno odbacuju sve te krivične prijeve kao neosnovane sa jednim e, identičnim obrazloženjem u svim slučajima da ne postoji osnova za krivičnim gonjenjem. I sad se tu javlja jedna druga tema, ona koja nas strašno interesuje, e, ogroman pritisak lokalnih i republičkih političara na zakonodavstvo i sa time smo izašli u javnosti. Naravno, to nikome od njih nije prijelo. Naravno da smo sve moguće medije do kojih smo mogli da dođemo koristili za takve e, plasmane informacija, da smo na kraju doživjeli totalnu medijsku blokadu. Da se nadovežemo, ako dobro razume, znači pre ovih gegova od bukvara, vi ste pokazali praktično da, da, da umete da saznate nešto i što nije vaša struka, da pronađete ljude i da zajednički postanete kompetentni iz problema i da pokažete kako je e, lako, lakše ući u najkompleksniju stvar pre nego što se krene od bukvara i obrazovnog nekakvog procesa gde se očekuje da neko nekakvim obrazovanjem stiže na određeno mesto, što je neka vrsta, ne znam, e, selekcije u izboru na mesta odlučivanja. Ljudi iz problema postaju kompetentni, i ne moraju da kreću od Bukvara dola i same središta stvari, ono najkompleksnije, vi ste to demonstrirali i onda oni na osnovu logičkih objašnjenja i svih problema koje ste im predočili ne pronalaze u tome osnova za, za, za, za postupanje nego se pozivaju na pritisak od ozgo gde zbog toga zataškavaju jer nisu u stanju da sa vama podele saznanja koje imate ili ne o tome ni ne razgovaraju, nego prave pritisak jer bolje da nas to niste ni pitali, nama je radije da dočekamo bukvar. Možete misliti koliki je šamar za njih bio kada smo mi na pregovore sa gradskim vlastima u gradskoj kući došli sa 17 stručnjaka raznih profila su sve naši stanari u zgradama. Komšije. Komšije, penzioneri. penzioneri. Javimo se na sastanku sa njima posle silne jedne medijske halabuke kao to je jedna neformalna grupa, to je grupa koja nema pojma o čemu priča, to je grupa koja se uhvatila sa problemom koji uopšte i ne razume. Čak na koje se oni to stručnjake pozivaju. Oni do zadnjeg trenutka jednostavno nisu ni znali da li mi uopšte imamo nekog od stručnjaka u ekipu. kad smo se pojavili sa ekipom od 17 njih, raznih obrazovnih profila, među kojima je bilo jedno šest e, energetičara i termoenergetičara, inženjera mašinstva, koji oni nemaju u toplani, nego imaju inženjere mašinske struke drugih obrazovnih profila jednostavno je ovaj, palo sve sa njihove strane u vodu, svi ti argumenti, jer smo mi sa konkretnim problemima i sa konkretnim rešenjima izašli pred njih. Kada smo mi malo čas razgovarali o tome i ja sam tamo u ovom našem kratkom razgovoru rekao da mi imamo problem u Nišu i u Južnoj Srbiji sa a, kompetencijom ili sa, kom, sa čak ako hoćete sa kompetitivnim mišljenjem na nivou, na nivou društva, na nivou proseka. A, da ima, da, da iz toga proizilazi nepoznavanje, nepoznavanje a, opšte situacije ili, ili nepoznavanje sobstvenog mesta u poredku kako je mesto građaninu i šta građaninu u jednom poredku a, mora da baštini. Sa druge strane, na ovom primjeru koji je Saša malo čas izneo, mi smo bez obzira na to uspeli da sakupimo, da mobilišemo jedan znatan broj stručnjaka u uskim oblastima koji i kada naprave ekskurs iz svojeg, svog inženjerskog posla ili svog pravničkog ili ekonomskog posla, zavisi koji je to stručnjak, vi vidite odmah da se on nalazi u jednoj sferi nekompetencije on više on, njegovi, njegovi iskazi, njegovi stavovi nisu validni. To je ono sa čime se mi nosimo, nosimo u nišu. Jer ako hoćete da imate jedan um, jedan, jedan pokret koji će se ne toliko suprostavljati nego koji će zastupati sam sebe onda imate problem artikulacije kako artikulisati taj pokret kako artikulisati taj set interesa i zahteva u jednom širem, širem okruženju ili u jednoj postojećoj ideološko-političkoj situaciji. To je ono sa čime se mi suočavamo u udruženju kao sa velikim, velikim problemom. Naši inženjeri znaju sve da nam kažu o, o, o, o, o protoku energije, o kalorimetrima, o frekventnim pumpama, o svemu znaju sve i to je neverovatno koliko oni, i to što oni znaju, to je to, toliko dragoceno u našoj borbi. Ja o tome ne znam ništa. Ali kada pređemo na ovaj teren društvene borbe, e, to je ono, ono ključno mesto gde smo mi uspeli u, u, za, da, da obstanemo dve godine i da nas vlast ne ugasi. A pa vlast gasi, kako se to na jugu kaže, imate jedan izraz koji nam je ostao još iz onog turskog vremena. Oni su najduže dole bili, koji glasi otprilike ovako davljenje pamukom. Tada je pitanje kako održati taj tonus, kako, kako održati, a, pojednostavljeno rečeno, tu dozu ljutine i besa. I to je ono na čemu mi stalno radimo i za sad uspevamo. Jer evo, jed, tu je takođe jedna specifičnost u igri. A, e, Saša i ja spadamo među mlađe članove udruženja. Ja imam 65 godina. Dakle, naši članovi imaju 70, 75 godina, 80, ali su strašno uporni, drski i ne plaše se. Oni izađu na ulicu kada je sunce jako. Oni izađu na ulici po gadnoj mećavi, po vejavici. Mi imamo jedno tvrdo jezgro negde 200-300 ljudi, što uopšte nije malo u ovakvoj situaciji i to uglavnom mahom starijih ljudi koji ne pitaju kada mi kažemo idemo, mi ih pitamo hoćete li, oni uvek kažu hoćemo. Pite kako imaju šta da izgube, imaju da izgube njihova deca, njihovi rođaci, jer se njima obila to preti da će biti izbačeni iz posla ako rade ili da neće nikako dobiti posao ako ne rade. Dakle, gubici su veliki, nisu mali. I nama dolaze neki članovi udruženja <clears throat> koji slegnu ramenima i mi ih odmah razumemo. Ja, e, mi moramo da idemo, nama je jasno čemu se radi. Oni nam kažu, preti im se. Mi smo razgovorima sa njima uspeli da dođemo do jedne istine koji su oni prihvatili, oni su prevareni i oni su to potpuno jasno artikulisani. Da su oni obmanuti, da su prevareni i da su pljačkani. A to smo uradili na sledeći način. Mi redovno održavamo tribine. Na tribinama a, e, analiziramo rad javnih preduzeća. I to vrlo detaljno analiziramo rad javnih preduzeća. Uvijek imamo najmanje dva referenta koji, koji to iznose i tu se čuju stvari koje se nigde u gradu ne mogu čuti. Mi to uspevamo i preko naših insajdera koje nekako nalazimo, preko materijala koji se nalaze na sajtovima i imamo ljude koji umeju da naprave tu dobru, dobru sintezu i tu se vodi vrlo, vrlo ozbiljna debata. Naše skupštine, naše te tribine su pune. Nama dođe uvek preko stotinu ljudi na, na tribinu I to dosta dugo traje. Zatim, šta smo još uradili? Mi imamo, naravno, naš upravni nadzorni odbor, ali mi e, ne radimo ono što se inače radi u takvim udruženjima, da se skupština saziva jednom u četiri godine kada treba da se bira novi, novi upravni odbor. Ne, mi skupštinu sazivamo svakog meseca. I ti ljudi su sada osjećaju da oni učestvuju u punom smislu. Naš stav je upravni odbor neće doneti ni jednu odluku ako se skupština ne složi. Oni na taj način znaju da su akteri i da su apsolutno i pravi akteri i da upravni odbor sprovodi samo ono što oni na skupštini donesu. I nama su često govorili, pa šta vam to znači svakog meseca, pa gde to ima da se mesečno održavaju skupštine? Još u nevladinom sektoru. To je dakle drugi, da, te, da tako kažem, drugi način te motivacije i mobilizacije članstva. Preko tribina, preko naših, preko naših skupština i treći način su protestne šetnje, gde mi izađemo u grad i onda tu, tu već iznosimo stavove o kojima se dogovorimo na, na skupštini ili na tribini. Dakle, ni to slučajno ne radimo. Nema priče na protestima, onako kao kako da vam kažem, laissez-faire, kako kome šta padne na pamet, već se stavovi koji će se iznositi na protestu dogovore na Skupštini. E, to te ljude drži. Polja gledano mi nemamo spektakularne rezultate. Ošte nemamo neke velike rezultate, nismo ni očekivali da ćemo ih imati. A naša politika je, mi smo to i na našim skupštinama raspravili u samom početku. Naš metod u stvari. Da su ovo borbe koje traju mnogo dugo. Ovo nisu borbe koje traju nekoliko meseci. To su borbe koje traju godinama. I naše, naše, naše članstvo je spremno na to. Mi smo već u samom početku, prvih nekoliko meseci, to sami sebi objasnili zajedno. Da se to ne može brzo. Naravno, ostvarili smo neke ustupke kojih nema u Srbiji, da sada ne ulazim u te detalje, da se ljudi lakše isključe nego što se to može u Srbiji, da mogu da kontrolišu na neki način račune, da, da o, ovaj, a, čak i da su računi jedno vreme bili u Nišu najniži, da je cena grejanja bila najniža u Nišu u odnosu, u odnosu na celu Srbiju. Tada se desilo ono što se inače dešava u ovakvim, u ovakvim stvarima, to nije sad više stvar pokreta, nego građanstva koje izlazi na proteste. Ljudi su odjednom postali zadovoljni. I onda mi kažu, pa što bih ja sad izlazio na protest kad mi došao račun 1000 i po dinara 2000 za grejanje a ranije mi je dolazio 10.000 i 15.000. Mi smo objašnjavali da će to izazvati kontraudar, jer će vlast reći, evo nema ih na ulici, nisu dovoljno jaki i desilo se to. I to se dešava. A ono što mi a, pouzdano znamo, to je da bez obzira na taj kontraudar vlasti, sada opet povećanja cene, hoće da, hoće da promene i uslove za one koji su se privremeno isključili. Da, i tu smo skinuli cenu na trećinu od one koja je bila i koja je važeća u celoj Srbiji. Sada hoće da to više ne bude trećina, nego da ljudima namaknu celu tu cenu. Ali nama je jasno nešto drugo, mislim da tu ne grešimo. Bez obzira na to što je došlo do pada tonusa kod građanstva, da građanstvo i nema na ulici, da, da je često i uplašeno, tu je bilo, kažem, ceo niz uh, raznih upozorenja, pretnji, pa i nama, ne samo, ne samo građanima. A, da bi situacija bila ipak mnogo gora da nas nema. Jer bi se vlast zaista ponašala razobručeno. Mi znamo da je iz, iz državnog vrha došlo naređenje da zajednica plana mora da donese jednu svoju takozvanu metodologiju. Zašto? Da se ovaj virus, virus tako im rečeno, to saznamo preko naših izajdera, da se niški virus ne bi širio ni Srbiju i da, da i druge to plane ne bi morale da, da, da čine ustupke, jer to verovatno znate, bavimo se svi ovaj, a, ja, ja, komunalnim sektorom, a, toplane su najsigurni poreski organi. Nema tako sigurnog poreskog organa koji donosi toliko novca na vrlo, na, ako hoćete, i na neformalne i na nezakonite načine. Tu se najviše novca, najviše novca okreće. I kada smo mi nekoliko puta rekli ono što vrapci na grani znaju, niti smo bili tu pametni, niti smo bili hrabri, da se politička partija, vladajuća politička partija finansira iz prihoda Toplane. Tada su i Saši i meni odmah podnete krivične prijave. I mi smo morali u sup da idemo da dajemo ovaj, da dajemo iskaz u supu. I ovo što ste pomenuli, mi smo uspeli da izborimo posle velike borbi nešto što je trajalo nekoliko meseci, to je prazna stolica u nadzornom odboru Toplane gde je naša predstavnica sedela, imali smo sreću i sada imamo, ona je naša članica. Ona je bila, dok je aktivno radila, bila je finansijski inspektor, ali uz to ima i pravosudni ispit. Vrlo umna i ono kada mi gledamo neke propise bukvalno 5 dana, ona u 5 minuta nađe grešku i kaže, evo ljudi, gde je prevara. Izuzetno štromna žena. Ona je sedela u tom nadzornom odboru i zahvaljujući njoj razotkrivena je jedna velika afera u gradu. Kada smo mi prvi put govorili o toj aferi, a to je takozvana afera Toplana Jug, da je tu spiskano mnogo novca i da je malo falilo da ti kotlovi eksplodiraju da dobar deo grada ode u vazduh cela gradska vlast je na nas skočila u tom smislu kako mi eto iznosimo laži i kako uznemiravamo javnost. Međutim, ta naša drugarica Čedoslava je toliko bila uporna, ona im nije davala da sednica nadzornog odbora završi, držala ih je po 5 sati tražeći dokumentaciju i ne da im da izađu i neće da izađe. Ona je obelodanila sve podatke o toplani i ovde. 4 miliona evra nestalo o tome. Da je uzet kredit od KFV banke. Da je tadašnji a, a, a, u stvari posle već zamenik gradonačelnika, tada je bio resorni većnik. Čak javno na, na televiziji tvrdio da će to da, da, da, da će to podmiriti neko osiguravajuće društvo Kad smo ga mi pitali, a ko je to osiguravajuće društvo, on je slegao ramenima. Dakle, to je, tu je takođe jedan od ključeva zašto cene grejanju rastu. Taj, taj novac treba nadomestiti, jer su stari kotlovi već poklonjeni, novi kotlovi su procurili, naši energetičari su upozoravali da, da je moguća opasna havarija u smislu eksplozije, da dobar deo grada strada a, <clears throat> brže bolje su posle toga, na to, po, posle toga kada je ceo grad saznao i kada je ministarstvo moralo da reaguje povodom toplane juge, kada je KFV banka morala da reaguje, ono što su oni učinili to je što su nam zatvorili praznu stolicu i ne. 1700 ljudi se otkačilo sa daljinskog grejanja, mada vlast to ne dozvoljava. Mada ta takozvana republička metodologija takođe to ne dozvoljava mada u jednom delu zakon o energetici takođe to ne dozvoljava. Mi smo uspeli da omogućimo jednom velikom broju ljudi da ne plaćaju više te, te račune. Omogućili smo im da do isključenja dođe tako što će troškove podnositi toplana, a ne korisnici. Omogućili smo tako da e, e ne moraju svi stanari da daju saglasnost za isključenje to je važilo ranije. Nego je bilo dovoljno da onaj ko, ko hoće da se isključi samo da obavesti stanare da, da, da će se isključiti. Omogućili smo da se ne plaća ceo fiksni deo, jer se plaća od ceo fiksni deo od negde 28 dinara i 30 para po kvadratnom metru za one koji se privremeno isključe, već da se plaća 11 dinara. Dakle, to su neke stvari koje smo mi, o kojima mi mnogo ne pričamo, ali koje su se u najkonkretnijem smislu, u najkonkretnijem smislu desile. Ono što su po meni naši najveći uspesi jeste da smo a, svojim delovanjem sprečili deložacije i otimanje imovine građana po osnovu enormno visokih dugovanja u komunalnom sektoru i eh, plasiranje a, eh, pomoćne opreme oko očitavanja potrošnje od strane e, određenih firmi koje se time bave, mislim na Siemens, Techem i Bronatu. Najurili smo ih jednostavno iz našeg grada i to je tema koja se više ne spominje. Ono što smo mi prepoznali kao najveći problem u celoj priči u javno-komunalnom sektoru jeste namera da se građanima oduzmu stanovi oni koji su dobili u ono crveno vreme po ne znam kolikim sitnim parama, kako oni smatraju da su sitne pare, i da to treba da se vrati u, u privatne ruke, njihove privatne ruke i da nas kao stanare iz naših stanova jednostavno pretvore u podstana. Cela Srbija je jednostavno došla do saznanja na vrlo jednostavan način plasiranjem informacije preko republičkih medija šta je pozadina priča i to su naši najveći uspisi. Strah u ovom trenutku lokalne samuprave je da više ne sme da potencira bilo kakvu prinudnu naplatu, jer zna da ćemo mi reagovati, jer zna da ćemo mi izvesti ljude na ulicu i a, e, ono čega se oni najviše plaše jeste izlazak ljudi na ulicu i zahtev za praznim stolicama. Jer će preko tih praznih stolica izaći sva ona nedela pljačke i prljavštine iza kojih se kriju. Znamo da ekspertiza na strani angažovanih ljudi koji teže rešavanju problema i pravednijim uslovima života, a ne na strani onih koji vlastite interese stavljaju ispred javnog interesa. O dešavanjima i aktuelnostima u pokretu možete se obavestiti putem njihove web stranice. Našim saborcima iz Niša želimo da i dalje istrajavaju svojim borbama, a vama slušalci želimo da se organizujete u vašem komšiluku i tako pokušate da rešite vaše probleme. Thank you. Serija 10 10 radioemisija Stanar je posvećena načinima organizovana građana u okviru projekta lokalne politike i urbana samouprava i proširena estetska edukacija i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomnog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samorganizovani ljudi koje se odvije na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju prostor za invenciju novih načina proizvodnje sadržaja koje odgovaraju njihovim autentičnim potrebama. Da, treba da se čuje glas stanara i treba da čujemo jedni druge i zbog toga se i okupljamo oko naših aktivnosti i razmenjujemo naše iskustva, ideje, pokušavamo da artikulišemo i da rešavamo brojne probleme u oblasti stanovanja. Dragi slušalci, stanari, komšije, ukoliko želite da se sretnemo i da podelite svoje iskustva ili probleme stanovanja, pozovite nas ili dođite svakog petka u prostorije Centra za nove medije kuda.org u Braće Mogin 2 gde se okupljamo između 16 i 18 časova. Naš kontakt telefon 021 512 227. S našim aktivnostima se možete upoznati preko web stranice http://detelinara.org. Stanar.